Sufletul lui Hristos sfințește-mă, trupul lui Hristos mântuiește-mă, sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste, apa coastei lui Hristos spală-mă, patima lui Hristos înătărește mă O bune Iisuse, ascultă-mă, în rănile tale ascunde-mă, nu lăsa să mă despart de tine, de vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă-mă și poruncește-mi să vin la tine, ca să te laud cu sfinții tăi în vecii vecilor. Amin.